na ushirikina wanaweza wakaingia katika ushirikina bila wenyewe kujijua kwa sababu ya kutojua madhara makubwa ya ushirikina ndugu zangu waislamu jambo hili la kutojua waislamu wengi madhara ya ushirikina limejitokeza wiki iliyopita wiki iliyopita alikufa mshirikina mmoja baada ya kifo chake watu wakawa wanajadiliana katika mitandao ya kijamii wengine wanamwombea Mungu wengine wanamwombea rehma wengine wanawakataza wenzao kutoa hukumu ya Allah azza wa jalla kwamba anakwenda motoni hili jambo limejitokeza na kila muislamu anajua aliyefuatilia anajua jambo hilo kwamba kuna waislamu ambao wanamwombea rahma mshirikina na kuna waislamu ambao wanamwombea pepo aende peponi na kuna waislamu wanaosema yule anakwenda motoni hili jambo limejitokeza wiki iliyopita tu kuonesha kwamba waislamu wengi hawajui tauhidi bali waislamu wengi hawajui madhara ya ushirikina ndugu zangu waislamu kuna watu aina tatu Allah subhanahu wa ta'ala ameshatoa hukumu yao katika Qur'ani kuna watu aina tatu tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshatoa hukumu yao watu hao kwamba wanakwenda motoni kwanza wanafiki mnafiki akifa na unafiki wake huyu anakwenda motoni na hii ni kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innal munafiqin fi darki al-asfali minan nar walan tajida lahum nasira wanafiki watakuwa katika daraja ya chini ya moto na hutawapata wenye kumnusuru au wenye kuwanusuru wanafiki hakuna mtu anayeweza kuwanusuru wanafiki hakuna mtu anayewaweza kuwatoa katika adhabu hiyo ya moto wanafiki wala ntajida lahum nasira hutapata katu mwenye kuwanusuru wanafiki hao na adhabu hiyo ya moto aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii annaru darakat kama anna aljannata darajat pepo ina daraja nyingi kadhalika moto una darakati kwa hiyo wanafiki wako katika daraja ya chini kabisa ya moto walan tajida lahum nasira allah ameweka lan hutapata katu mwenye kuwanusuru wanafiki hao na moto huo moja kwa moja ni kwamba allah subhanahu wa taala ameshatoa hukumu hiyo kwa wanafiki kwa hiyo muislamu huna haki ya kumwombea mnafiki huyo aliyekufa katika unafiki wewe huna haki ya kumwombea sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshaelezea hukumu yake katika Qur'an wanafiki wanafiki ni kina nani wanafiki ni watu ambao wanadhihirisha uislamu lakini nyoyo zao ni makafiri wanaficha ukafiri katika nyoyo zao lakini wanadhihirisha uislamu kwa waislamu wanadhihirisha waonekane kwamba wao ni waislamu lakini nyoyo zao ni wakafiri hawa ndio munafiqun walidhalik haifai mtu kumwambia muislamu mwenzako wewe mnafiki sababu hujui moyo wake uko vipi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua nani mnafiki nani si mnafiki na ndio maana mtume saa sallam alikuwa akielezewa na Allah kwamba fulani ni mnafiki fulani ni mnafiki fulani ni mnafiki mpaka masahaba wengine pia walikuwa wakijitilia shaka wakimuuliza Hudhaifa ibn al-Yaman sahibu sir kwamba je mimi mtume amenitaja katika wanafiki sababu mtume alikuwa akipewa wahi kuelezewa mnafiki ni fulani na fulani na fulani kwa hiyo ni haramu muislamu mwenzako wewe sasa hivi kumuita fulani ni mnafiki hao ni wanafiki tayari hukumu yao imebainishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wanakwenda motoni wa pili na watatu ni makafiri waliokufa katika ukafiri na washirikina waliokufa katika ushirikina wao hawa pia Allah subhanahu wa ta'ala ameshaelezea hukumu yao kwamba wanakwenda motoni milele makafiri waliokufa katika ukafiri na waliokufa katika ushirikina hawa moja kwa moja ni, ni, ni motoni milele hukumu ameshaitoa Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البينة إن الذين كفروا من أهل wal والمشركين fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية wale waliokufuru katika ahlul kitab mayahudi na manasara walmushrikin na washirikina fi nari jahannam wako katika moto wa jahannam khalidina fiha hali ya kukaa milele humo ulaika hum sharrul bariya hao ndio watu wa ovu sana ulaika hum sharrul bariya Allah subhanahu wa ta'ala akibainisha hukumu ya aliyekufa na ukafiri wake na hukumu ya aliyekufa na ushirikina wake hakuna hukumu nyingine aliyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa moja kwa moja ni, ni, ni motoni tena milele khalidina fiha sasa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kubainisha hukumu hii muislamu huna haki ya kuwaombea hawa tayari hukumu yao imeshatajwa katika Qur'an huna haki ya kuwatetea unamtetea mushrik unamtetea kafiri aliyekufa katika ukafiri wake unamtetea wewe unamtetea kwa hoja gani hoja gani ulionayo ya kumtetea kafiri aliyekufa katika ukafiri una hoja gani ya kumtetea mushrik aliyekufa katika ushirikina wake una hoja gani wewe ndugu zangu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala ameshaelezea hawa kwamba wanakwenda motoni ni hukumu ya Allah ma yubaddalu alqawlu ladai wa ma ana bidhallamin lilabid Allah subhanahu wa ta'ala sibadilishi mimi hukumu ma yubaddalu alqawlu ladai wa ma ana bidhallamin lilabid mimi siwadhulumu watu watu wenyewe wanazidhulumu nafsi zao وقال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار hakika amemshirikisha Allah Allah amemharamishia pepo ni haramu kuingia peponi wewe wamwombea huyo aingie peponi ni haramu kuingia peponi wa maawahu nar marejeo yake ni moto wa mali dhalimina min ansar washirikina hawana wenye kuwanusuru na kuwanasua katika adhabu ya moto tayari hukumu ya Allah ameshaibainisha wewe unamtetea mshirikina wewe wewe nani kwa hoja gani lakini kutojua waislamu wengi kutojua nini faida ya tauhid na nini madhara ya ushirikina moja katika hiyo ni hayo baadhi ya waislamu hawajishughulishi na ilmu hawajishughulishi na ilmu yao ya dini ndio wanajiropokea tu wanaropokwa wanakurupuka na kuwatetea washirikina na kuwatetea makafiri waliokufa katika ushirikina na ukafiri wao ndugu zangu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kama hoja yao kama hoja yao waislamu hao ni kwamba kafiri amejitolea akawasaidia watu ma, mabili yao ya taa ya hospitali sio hoja Allah subhanahu wa ta'ala anasema وقدمنا ila ma عملوا min amal فجعلناه هباء منثورا tumekusudia yale walioyafanya katika amal tumekusudia kwamba walioyafanya katika amali hizo ni haba manthura ni vumbi lililotawanywa hakuna thawabu hata moja hata akitoa mabilioni hakuna thawabu hata moja anayoipata kafiri na mushriki وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا mtu anaingia uislamu kwa pesa kwa kutoa pesa ndio mtu anaingia uislamu nani kasema hivyo nani anasema kwamba mtu akitoa pesa nyingi ataingia peponi kwa pesa zake man qala hadha intabihu waislamu nyinyi msiosoma intabihu zindukeni Allah subhanahu wa ta'ala ameshaibainisha hukumu zake kama uzijui nyamaza uskot nyamaza usimtetee mushrik aliyekufa katika ushirikina usimtetee kafiri wala mnafiki waliokufa katika ushirikina na unafiki wao ndugu zangu waislamu ama muslim muislamu muwahid akifariki sisi hatuna haki ya kutoa hukumu yake muislamu muwahid ambaye amekufa katika tauhid si mshirikina wala si kafiri wala si mnafi huyo hatuna haki ya kumtolea hukumu kwamba anakwenda peponi au anakwenda motoni lakini narju lilmuhsini aljanna narju lilmuhsini ljanna wa nakhafu lilmusii nnar tunamtarajia mtu mwema kwamba anakwenda peponi na tunamwogopea huyu mtu muovu aliyekufa kwamba tunamwogopea moto na tunamwombea allah huyu ambaye amekufa katika tauhid ni muislamu si kafiri si mnafiki si mshirikina huyu inafaa tumwombee sana allah subhanahu wa taala amteremshie rehma zake asimwadhibu lakini mushrik kafir mnafik wamekufa katika unafiki wao na ukafiri wao na ushirikina wao hakuna haki ya kumwombea rahma kafiri huyo na mshirikina huyo na mnafiki huyo waislamu lazima wajue hukumu zao zilizo katika Qur'an kama hawajui falyaskutu wanyamaze Allah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دكزانغو إسلام هو نموزي وربيع الأول نموزي أمباو ndio mwezi aliozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli mashuhuri ya maulamaa mwezi huu asufia masufi wanafanya sherehe mbalimbali mbali za kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna asiyejua hilo ndugu zangu waislamu sherehe hizi wanazozifanya sufia kila mwaka si katika sherehe za Uislamu si sherehe za Uislamu kusherehekea maulid na mazazi ya mtume saa sallam jambo hili halipo katika Uislamu jambo hili limeanzishwa na ubaidiyun ubaidiyun wanaojinasibisha kwa urongo wanajinasibisha na mama Fatima radhiyallahu anha binti yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hawa ubaidiyun wanajinasibisha na Fatima radhiyallahu anha zuran wa kadhiban kwa urongo sio kweli kwamba hawa wa, wananasibiana na nasaba ya mama Fatima radhiyallahu anha sio kweli wanajinasibisha zuran wa kadhiba hawa ndio waanzilishi wa bidaa hii sugu ya maulidi hawa walikuwa kule Masr walipopata ukhalifa hawa ubaidiyun ndipo walipoanzisha bid'a hii na sio hii peke yake bali walizusha bid'a ya, ya, ya, ya sherehe za mwaka mpya pia walianzisha hawa ubaidiyun wakati hakuna katika Uislamu sherehe za mwaka mpya bali hawa ubaidiyun walizusha maulidi sita maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na maulidi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na maulidi ya al na al-Husayn radiyallahu anhuma na pia maulidi ya Fatima radiyallahu anha na maulidi ya yule khalifa anaendelea kule Masri maulidi aina sita waliyazusha hawa hawa ubaidiyun walifanya kibri kule Misri wakawa wanahalalisha zinaa wakawa wanahalalisha tembo wanahalalisha kumwaga damu za waislamu wanahalalisha kuwatukana mitume na kuwalani as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi mpaka mmoja katika makhalifa wao akadai uungu kwamba yeye ndiye mungu kwa matukio hayo na itikadi hizo chafu ulamaul umma wakawakufurisha hawa ubaidiyun wakawakufurisha walidhalik ibn kathir rahimahullah fi bidaya wan-nihaya moja katika wana historia wa Kiislamu Ibn Kathir rahimahullah يقول كفار فساق فجار معطلون ملحدون akiwasema hao ubaidiyun كفار فساق فجار معطلون ملحدون hawa hawa ubaidiyun ndio waanzilishi wa bidaa hii ya maulidi kwa nini hawa hawaelezei masufi kwa nini hawaelezei historia na chanzo na mwanzilishi wa maulidi wanajifanyia tu wanaficha watu wanaficha watu hawaelezei jambo hili sababu halimo katika uislamu lau kana khairan la sabakana ilaihi assalafu salih lau ilikuwa jambo hili ni kheri assalafu saleh wangetutangulia wakafanya jambo hili mbona salafu saleh ndio wanaokataza bida alimamu Shafi ndio imamu wao kama wanaodai alimamu Shafi ni katika salaf ndio imamu wao kama wanavyodai yeye anakataza mambo ya bid'a na kusema vibaya katika masufi anaosema vibaya kabisa mbona hawamfuati kama kweli ni imamu wao ndugu zangu Uislamu Uislamu umeleta sunna haukuleta bid'a na ndio maana mtume saa sallam fi sahihain min hadithi ummi lmuminin aisha radiallahu anha qalat qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد mwenye kuzusha jambo ambalo halipo katika dini yetu jambo hilo linakataliwa halikubaliwi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad riwaya nyingine man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad mwenye kufanya amali ambayo haiko katika dini yetu amali hiyo inakataliwa haikubaliwi wanasema maulama hadithi hii ndiyo mizan ndiyo kipimo kikubwa cha amali za dhahir hadithi hii ndiyo kipimo kikubwa cha amali za dhahir amali tunazozifanya za dhahir zinazoonekana lazima ziwe ndani ya mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa wasallam kama ilivyo hadithi ya umar innama lamalu binniyat ni kipimo cha amali za ndani ikhlas iko ndani ya moyo wa kila mtu anafanya amali kwa ajili ya Allah hadithi hili ya Umar innamal a'malu binniyat ni kipimo cha amali za ndani na hadithi hii ya mama Aisha ni kipimo cha amali za dhahiri wao masufi wanaofanya bid'a hizi wanakiri wanakiri kwamba wanafanya bid'a lakini madai yao ni kwamba bid'a hii ni nzuri wanadai hivyo wanadai wan, wanakubali kwamba ni bid'a lakini wesi wanasema ni bid'a nzuri msikilize ibn Umar radiyallahu anhuma as-sahabi al-jalil kullu bid'atin dalala wa وإن an الناس hasana kila uzushi ni upotevu hata watu wakiuona ni mzuri kullu bid'atin dalala wa in an-nasu hasana wa qawlu as-sahabi hujja kauli ya sahabi ni hujja idha lam yukhalif au idha lam yukhalaf kama wanaosema maulama wa hadithi na mtume mwenyewe amebainisha hili وإياكم ومحدثات الأمور وكل وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kila uzushi ni upotevu hakuna uzushi ambao ni huda si upotevu ni huda hakuna uzushi huo sasa kama ingekuwa kuna uzushi mzuri mtume angebainisha wazi wazi isipokuwa uzushi huu uzushi huu fanyeni huu ni mzuri angebainisha yeye ashare leo wanabainisha watu wengine ambao hata hawapo katika salafu saleh kwa nini salafu saleh ndio waliofahamu Qur'an kwa ulimi wa mtume saa sallam wakafahamu hadithi za mtume sallam vilivyo wanakuja watu wengine wa nyuma baada alquruni almufaddala eti wao wamefahamu sana kuliko masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam man qala hadha nani anayempenda mtume saa sallam kuliko masahaba hawatatokea hawatatokea dunia mpaka itakapokiama hawatatokea watu kama masahaba wa mtume saa sallam jinsi walivyokuwa wakimpenda mtume sana mbona hawakumfanyia maulidi kama kufanya maulidi ni mapenzi ndiyo kumpenda mtume wangefanya hawa watu bora baada ya, ya mitume ni masahaba wa mtume saa sallam kwa ubora mbona hawajamfanyia maulidi hayo mbona imamu wenu kama mnavyodai alimamu shafi mbona hajafanya الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول من ابتدع في الإسلام بدعة ورآها حسنة faqad zaama anna muhammadan khana risala ameizusha katika uislamu bid'a akadai kwamba ni nzuri huyu amemfanyia khiana mtume amedai kwamba mtume amefanya khiana hajafikisha ujumbe wa Allah man ibtada fi lislami bid'a wa ra'aha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا kisha akamalizia Imam Malik fama lam yakun yaumaidin dina fala yakunu lyawma dina jambo ambalo wakati huo wa salaf halikuwa ni dini sasa hivi haliwezi likawa dini hawezi akaja mtu tu kutoka wapi si akatwambia jambo hili ni dini la dini imeshakamilika, asalafu salih wamefanya kila jambo jema. Mbona halikuwapo jambo hili? Ni uzushi, ndugu zangu Waislamu, na uzushi hukumu yake ni haramu. Hukumu ya bid'a ni haramu, ni haramu. Watu wajiepushe na bid'a, ndugu zangu Waislamu. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين